ต่อไปเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ ปริตวานเมตตังสเมตตามพานทันตาอวิคิตาจิตตามปริตังพานันตุอ สักเคกาเมจะลูกเปคิลิสิกลตาเตจันตลิกเกวิมาอันเอเทียเปละเทนจากขาเมตาลุวันนาขาเนงเขหวัตู ิเขตเตงบุมาจายันตุ เทวาชระพระวิสเมยคคานทัพพันนาอังคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสานทวเมสุนันตุธรรมสวรรกาลุอยามพัทันตาอ ธรรมสวรรกาโลอายามพานทันตางธรรมสวรรกาโลอายามพานทันตาง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 วันโนอาระหันตนสัมมา สารนังคาจามิธรรมังสารนังคาจามิสังขังสารนังคาจามิทุติยมปิพุทธังสารนังคาจามิทุติยมปิธรรมังสารนังคาจามิทุติยมปิสังขังสารนังคา ชามิตติยามปิพุทธังสารนังคาชามิตติยามปิธรรมังสารนังคาชามิตติยามปิสังฆังสารนังคาชามิสัมพุทเตอาตเวสันจะทวาจสันจะสหัสเกปัญจสตสห หัสานิลมามิสิรสาอาหารเตสังธรรมัญญสังขัญญาอาทะเลนนามามิหานนามการานุภาเวนะหันตวาสาเพอุปาตเวอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุอาเสสตโตสามพุทเทปัญจปัญ ญญาสัญจจตุเอสติสหัสเกตตัตตสหัสสานินมามิสิรสาอาหังเตสังธรรมัญจะสังขัญจะอาทะเลนันมามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสาเปอุปาทเวอเนกาอันตรายา ปิวินาสันตุอาเสสตุสามพุทเทนวุตรสเตอาทจาตาเรสสหัสเกเวสติสตสหัสานินามามิสิรสาอาหังเตสังขามัญจะสังขานจะอาจะเลียนนามามิหังนมตารานุภาเวนะหันตวาสั เกอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสาธุ นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมะเหสิโนนะโมอุตมะธรรมาสสวังคาตาเสวะเตนิธนโมมหาสังฆาสปิวิสุทธเสระเตตินโนนะโมอุมาตยาราธาตรตนาตยาสสาตุกังนะโมอุมะกา ติตาสตาสวัตถุตยาสปินโมการาปภาเวนวิคาชันตุปาทวานโมการานุภาเวนสุวัติโหตุสัพทานโมการาชเตเทนวิทิมิโหมิเตชวาเสวนาจะภารานังปันดิตานันจ จเสวนาปัวชาจะปัวชนียานางเอตามมังคลมวธรรมังปฏิวลปเทสวะโสจะปวงเพจะกตะปวนยตาอาตสัมมาปณิทิจเอตามมังคลมวธรรมังพาหุสานจันจะเสปานจะวินโยจะสุเสกิตัวสุภาสิตาจยาวาจา าเอตัมมังคลมวตัมมังมาตาปิตุปาทานังพวัตธาราสสังขหัวอนาคุราจกรรมันตาเอตัมมังคลมวตัมมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังขหัวอนาวาชานิกรรมานิเอตัมมังคลมวตมมังอา รติวิรติปาปามาจปานาจะสัญญโมอาปมาทวจะทำเมสุเอตามมังคลมัวตมังคารวัวจะนิวาทวจะสันตุทีจะกตัญยุตากาเลนธรรมมาสวนังเอตามมังคลมัวตมังคันเตียจะสวัจาสตาสมนานัน จะทาสนังกาเลนะธรรมสากาชาเอตามมังพลมวตมังตะโพจะพรามจริยานจาริยสัจานัทาสนังนิพพานสาจิกิริยาจะเอตามมังพลมวตมังพุทธาสโรกธรรมเมหิเจตังยาสนกังปฏิอสุกังวิราชังเขมัง ังเอตามังกลมุตตมังเอตาติสานิกตวานัสาพาธรรมปราชิตาสัพพาทสวดทิงกาชันติตันเตสัมมังกลมุตตมังเต ยังกินชีวิตตังอิทวาหุลังวาสาเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาทิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเทนะสุวาทิหหนตุขยังวิลาคังธรรมตังปณิตังยคาชกาสกยมุนีสมาหิตว นเตนะธรรมเมนะสมาธิกินติอิธรรมปิธรรมเมรจนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติหวนตุยามพุทธเสตัวปริวานนเยสุจินสมาธิมานันตริการยมาหุสมาธินาเตนะสมวนเวจติธรรมปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตน นาคาเคนสุวัติโหตุเยปวงคลาอาตสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิันติเตทักินอายาสุขตาสสาวกาเอเตสุตินนานิมหาภลานิอิธรรมปิสังเทรตนางปณิตังเอเตนัสาเจนัสุวัติัหตุเยสุปโย ตตามนัสสาทานเหนันเนคามิโนโคธรรมสาสนังหิเตปาติปาตาอมตังเวคายหลาธามุธาเนปุเตงพุนชมานาหิธรรมปิสังเถรตนังปเนตังเอเตนะสาเจนะสวาติโหนตุขีนังภูรานังนวังนาติสามภวังเวลาตเจตา ายติเกภาวะสมิงเตคีนเพียชาอเวโรนิชานทานิพันติเทลายทายามปฏิปวิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหนตุกรณียมาทกุสเรนยานตังสานตังปะทังอภิสเมจสาโกอุชัวจ จะสุหุจวจะสุวจวัจะสมุทุอนัติมานีสันตัสกุจะสุภโรจะอาปกิจวจะสันละหุกาวติสันตินทิโยจะนิปโกจะอาปกาพัวกุเลสุอนันุคิดทวนาจะขวทางสมาจะเรกินเจเยนวินโยปเรอุปวัตยงสุขินอวาเขมินอ โหนตุสาเพสัตตาภวันตสุขิตาตาเยเกนจิปานภูตากิตสาวาทาวราวาอนวเสสาทิกาวาเยมหันตาวามาชิมาราสตาอนุคตุลาเททาวาเยจะติทาเยจะทัวเรวสันติอวิทัวเรภูตาวาสามภ เวสีวาสาเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโลปรานิโกเพธนาติมันเยตกาตจินังเกณจิพยาโรสนาปเทขสัญญาณานยมานยาสะตุกเมชยมาตายาทานิยังโกตังอายุสาเอกปวตมนุลาเขเอวัมปิสาภพ วงเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตตาจะสาพโลกัสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณังโอทังอโทจติริยานจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตันเตตันจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิกตมิโตเอตังสติงอ ติทยพรามเมตังวิหารังอิธมาอุตติเทนจานุปกรรมเสลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเทธานหิชาตุคาปัสยามปุณเรติเต วิลูปะเขหิเมเมตังเมตังเทราปาเขหิเมชปยาปวเตหิเมเมตังเมตังการหาปวตมะเขหิจะอปาทะเขหิเมเมตังเมตังอิปาทะเขหิเมจตัวปาเทหิเมเมตังเมตังปะหัวปาเทหิเม มามังอาปาทะัวหินสิมามังหินทิติปาทะัวมามังจตุปาัวหินสิมามังหินสิพหุปาัวสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพพัตรานิปัสสันตุมาเกณฑิปาปมาขมาอาปมาโน พุทโธอาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังโฆปมานวันตานิสิเลสปานิอหิเวชิกาสัตปเทียอุณานาเทียสรพัวมวสิกากตาเมราคากตาเมปริตตาปฏิกมันตุพวนตานิโสหังนโมภะคะวะตวะนโมสัตตาน นังสัมมาสามพุทธานัง อุเทตยานจากกุมาเอกราชาหริสวรรโนปทเวปภาโสตังตังนามาสามิหริสวรรนางปทเวปภาสังตยาจกุตาวิหารเลมุทิวสังเยพรามนาเวทกุสาพตังเมเตเมนโมเตจมังปา รยานตุนามาตุโคตานังนามาตุโคทิยานโมวิโมตานังนโมวิโมติยาอิมังโสปริตังตัตวาโมโลจรติเอสนาอเปตยานจักุมาเอกราชาหริสวันโนปัตเวปภาโสตังตังนามาสามิหริสวันนังป ตวปปาสังกยาชกุตตาวิหะเลมุลาติงเยพรามนาเวทกุสาพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปารยานตุนามาตุพุทธานังนามาตุุทธิยาณโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวามวโรวาสมกา ปะเยเน อัติโลเกเสลกุโนสัจจังโสจายนุทยาเตยนะสัจเจนะกาหามิสัจกิริยมนุสรังอาวัจิตวาธรรมพลังสริตวาปุปเจชินเนสัจพลมวาสายสัจกิริยมกาสหังสันติปาภาอปาตนาสันติปาทา อวันจนามาตาจิตาจเนขันตาชาตเวทปฏิขมาสหัสเจตเตมายหังมหาปาชลิตัวสิเขวาเชสิสรสกเลสานิอุทกังปัตวายทาสิเกสาเจนเมสมนาติเอสเมสาจปารมีเต อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโรกเวทัวหนุตตรปุริสธรรมสารติสัทาเทวมนุสานังพุทัวภะคะวะติสวะคาตัวภะคะว วตาธรรมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปาจจตังเวทิตาภวเวนโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางชาตตาริปุริสยุคานิอาตปุริสปุคลาเอสะพภะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอันญชเลกระ นิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกาสสนติ ภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสดเทพวันตุเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาสดเทพวันตุเตภวตุสัพ พระมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพะสังคานุภาเวนะสัธาโสทีภาวันตุเต